Larrazken hatxare juntan egin du biltzara labontxak kanbeak eta kuntiak fiti eginik izan dia. Salgusiak hunkiik edielakoz presioa palekin eta oen gainetik behi ezne egiliak dia lanje handian eta hoiekine enpresak. Hebentik urte undara gabe biltzare bat eginen da geuaen aipatzeko. Labontxak zer proposatzen edian hori buruz galtegin deogu Patrick Etxegarai ordezkaiai. Laborantza ambarak eh, demoraren gainean ez du deus egiten ahal. gainean ere, ben, bon, eh, hori zeiteko zendikalizmoaren lana da. Uh, eh, benan, laborantza laguntzen alditu laborariak uh, hobeiki lanian arzen edo bazka gutioikin arzeko, zaldare gutioikin edo Lekuk launtzen alditu uh, laborariak edo elgarretatuz, eben uh, eta laborariak beren esperientziak eta partekatuz, edo uh, galdeiten dutelaik eh, laborariak benen etxetan launtzen ditu, benen, bon. Memento hontan, ez da aize laborarin launtzia, benen hor da, iten aldu nahi Haleike, gaztiek instalatzen dira departamentu juntan, ehun eta eta hamar bat gazte instalatuko behitia urte undarra gabe, berize Patrik Etxegarai. Pentsut, uh, eh, frantziako departamentu lehena izan gila instalazioen emailan. Ba, Egan nahi du, ono gaztek nahi utela, sinesten dutela ono labrantzan, eh? zelatzeko emeia utela. guri da kudeia emeitia, eben, uh, be, of, beren ofiziotik, labrantzatik bizidizten gazte horiek. azken urte hotan uh, gehienik estalatzen da ardisailean, filiera guzietan badira instalazioniak, Aniz gaztek guai badute proiektu bat edo gazna egiteko edo uh, direktuki edo hagi, hagia ere transformatzeko. Azkenik, eh, laboantxak hanbeako biltzare hortan, bi mozione hartuik izan dira, bata Europa egalti egiteko mendiguniak atxikiik izan ditien halagirra salkatuik, jartin obezala, eta bestia aldiz hartzaen kontre.